balik. Ngene iki lho aku lek pembantu liya dek muring-muring jare sanggup balik mrene. Buktine penggawa nak keter kabeh sih arek nek gano balik mrene. Ngomong apa ae kon? Ya eh. ngomong pembantune awak Dewi iki sih, Pak. Oh, pancet ta sih kono mulyan Kartolo kanok mana? Sama rene nek kene iki sing bantone yang Kartolo, kan mosok kon gak krungu sih, mosok kon lali sih. Kartolo pamitan ta? Mulai panen, ngerti ya panen kedele Iya, aku dhewe ya wis ngijini kok. Oh, padahal gak ngandel kon niku. Panen dhewe panen dhewe nduk endi wong Kartola iki gak duwe sawah, Pak. Lho lho arek jaremu, wong sawah yo ombo adakno. Alah, buktine kok sawah yo ombo ngono gak kira boro nek kene Kartola. Lho anane boro lek kanggo nyukupi sampdinane ta nek panen lak mule ta. Kandhane adakno. Panen-panen sampean ki ngono, aku ngerti Kartola gak kerasa ndek kene iki ya gemer sampean iki lho. Masa aku yo ngerti. Apa? Model. Aja mbuyang-mbuyang. <laughs> Ora ngerti apa kon masalah aku gak ngomong kuwi apa ngomong jare lambe brucat tuh beton. Heeh, apa kon niku. iki ngomong aja ceblang ceblung aku oh. ngerti sampeyan anggere aku ngomong mbek Kartola aku ngetak Kartola sampean murang-muring. Kon ngono jogoku. Eh, eh, eh jogo Kon ngono bojoku. Lah iya ngerti aku bojo sampeyan lah rumoso iki mongso sampeyan. nek di bojok mbok sing biasa koyo wingenane lho. Kok kaya ini kok ndelok putun Kartola. iki membantunya lah dhewe iki kartola. Lah nek terus-terusan ngene wae keter sih. Lah anak putu ngene pawon kono gedhek pawon karo linduk Bu ngarep. Hanyane kanggo hiasan. Lah putuku kon kurep meno patesen ngono. Iya. Ah, cemburu ta. Lu gak cemburu ngono pingin nanya no bakul liwat. Aja ngono lho, wong sampean iki aku ngerti yo. Aku nek ndelok sampean iki sepet aku. Lah. Sepet. Iya, Lho, wit aku ndelok kon sengak. tak no. winginane ana dodol telo liwat yo ya ngono. Biasa lak seneng keripik telo ta. Kon gak nyelukmu keliru. Apa? Niku dodol <laughs> oh, oh, ya kartolo ane. Iku omong sampean sih, Pak. Oh, otelo kartolo modelmu. Babi ini ati sampean iki cemburu karo kartolo. Ah, baru kali ini saya mengerti atas perbuatanmu. Apa oh, lho sampean ngomong ngono bareng sih? Mungkin latar belakang ada apa-apa ini. Ah, main cinta kamu. Kan kondisi kerso. Nah, nih, sing ngomong kartola kartolo tok ae. Kamari ngomong Kon delok aku lho ketok opo sih kon delok aku. Nak biyen aku delok sampean ki seneng, ngerti ana saiki aku delok sampean ki blenger aku. Hah? Blenger. Blenger. Iya, Mas. Terima kasih. Hah? Pak selamat tarik ngene kata lho bocok blenger. Sapa iki? mangga. Mangga. Lho, Kak. Sapa delok delok? Mbok hmm, sapa? Lho, Dik, sapa delok? Lho, Bu. Lho. Oh, ah, Kartola. <laughs> Oke. Wah. <laughs> Nggih. Wah. Polae mriko panen. Eh, panen apa, Nak? Panen jangkrik. Aduh Lah nek panen jangkrik, njaluk lur apa, Nak? Lah napa? Ben nyelentik aku. Potong aku. Waduh, gandeng ora di ndek no rambuté. Lho, rambutmu iki pantes biyen ala, ngono katik cukuran Barang sih. Mulai. Terus-terusan dicukuran barang apa sih? Pantes biyen iki kok lho. Mulai, mulai. Apa sih, Pak? Lah, Bapak kok meringis ngene? Lah nek yo ngono ae kok anjene. Nek meringis delok kok delok bedhedek aku lho. Masalah tenan. Dunia areng meringis mawon. Bareng Gaya kok, tetu male gaya bapakmu iku. Kok dene sapa yo? Oh nggih, anu Bu kula baliknya mudah mriki malih, Bu. Lah iya sih lho, kamu gak balik mrene ya tak arep-arep kok. Tapi ngono lho. Ya napa sing kare ini mboten undak-undakan. Apa karo mundak bayaran gampang. Eh, apa kabar kamu sregep hmm. kok njalukmu ndak lho ndelok statusmu yo <laughs> eh statusmu yo ngeten Pak nyambut gawe kula niku kula ati-ati kula temeni lah bos ini cek ngerti ngeten lho oh bos sapa bosen kok nyambut gawe marang-arang kambang rong dina muncul rong wulan reng kula niku lipet dhuwit tok ae kon niku karep kula niku kula niki mutung kok gak disusul Bapak minjat banjak. Dana kok nyusul merana lho. lho? lho Mriko jange. Iya, no wong awakmu permisi sak minggu sama 20 dina kula kuwatir awakmu ki loro. Lek ngoten kula tak balik dhisik engke sampeyan. Eh, eh, eh. Oh, jolo lek kadung kok. Kok tak ya? Nggih. Aku mangis omong-omongan mbek ibumu. Ya napa? Ya ngomong soal kon. Prosoku gak balik. Tiban kon balik. Wis gak apa-apa. Nek kon suwi-suwi kene duwe penyakit ABC ya. <laughs> Apa ABC? Eh, ABC, ABC mana? ngono kok. Kira-kira anten mriki kali bapak kali ibu. Diterima napa mboten kula balik mriki? Ah, pembantu mana sih jagakno awakmu kok gak diterima kena opo oh, sih? Lah bapak ya nopo? Bapak ya nopo? Lah kono kene aku tak minggat karuan. Lho sampean kau mboten kula tak golek liya man, Bu. Ya aja kene kene. Apa sih ndek kene lolong bapakmu gak genge nyambut gawe buktine aku dhewe sing nyambut kok. kau niku ngawur ae. Bapak ketara alise ireng ngoten. Lah kau ireng ya apa pucelakan mangkat. kau ireng iku pancene potongane mreci ngono iku bisa. Oh, oh, oh ben ben nyidang luwak. Engko <laughs> nggih singgang, enggak sing ketemu lho. Jupitene, Pak. Untuk sepuntene adakno. Lenten kelepatan omong kula kurang sopan ngene disepuret kali omong. <laughs> Sepuret ya sing niku. Bunten, mulane aku wis telah. Nek obo kepenuk. <laughs> Iku lho ketutuk. Tetep kok niku lho. Oh, Omongi sing genah ta. Kepetuk, kepetuk. Nek kepetuk arek iki wis telah. Oh, ngarep potongane lho lah, lho lho. Oh, mboten ijen, Bu. Ambek sapa? Kale dulur kula adik kula adikmu gak cakep bu sih ayo rino jangan adikmu kene tin niki adik kula lho oh, adik Nyamet kuwi nang. amit kon niku. Kok ada mlebu oh, pesarean ae amit, amit. Bu nek adik kula. Adik mentel ta lo? Nggih. Kenal ana kula Tini. Oh ya Tini. Aku cerakane iki cacakmu. Adik Kenal lo marek badak iki. Badak. Kenal lo bangka. Bapak-bapak <laughs> nak bapak. Bapak. Sopo jenenge nak? Tini, Pak. Yalah, dumile jenenge. <laughs> Pinir ne. ditambah mringi jenemen sampean. Tak enak omong arek iki. Nek kon adine Kartola nek enak ya. Nggih. Wah, turukmu tak kon eh eh, eh, eh oleh mbakekno. Apa? Oh? Mesthine nek daya wedok ki aku sing mbakekno. Ngono ta. Apa wong lanang nyerang apa ae? Lah Kartola lanang lah apa kon kon nyerang apa ae? Apanya niki bantu lawas kok. Oh, la iki yang ngono digawe lawas ya kenek masane. <laughs> Saniki sampean bagi, ya napa oman iki dibagi pinten oman iki? Kamu dibagi ya sik kan iki. Penggawean. Atau kan waris apa mak iki? Penggawean iki ya. Kang ngono, dhewe iki katene nyambi kene ta lho. Ngeteng mriki pisan, Bu, saken. Iya, iya, kene. Oh, iya. Rombol, Pak. Rombol. Ya kan rombol, bagi dhewe ae. Krungu nyambi gene kene ya ya ya niku akas Iya. Mula kapasen. Tini sing anu ngramut aku. Irunge kok nyepur, Bapak. Anjene ngono, tambah Sambar. Omonge, omongi karo kalu iki tapi berbahaya. Ngawur ae omongmu kon niku. Pun yen nyambut gawe kula esuk jam 7 lan apa? Heeh. Oh, Gaweanmu esuk jam 7 kudu ngersi kamarku lho ya. Oh, Ngerti ya? Nggih. Aja terus mlungker. Terus adik. Adik kuwi yen apa adik? Lho, adik. Tak kon sapa sih arek kuwi? Tak lho, masih adikmu yang ngono nak kene ya. Aja lari nak ya. Kon magrib kudu ngersi kamare bapak nak ya. Heeh. Oh, Iya, iya. Dewi kamare dhewe-dhewe ta sak niki. Dhewe-dhewe. Eh, Pak. Apa? Pembantu wedok kok dikon ngresiki kamar sampean iki lho. Suwene suwe dadi apa, Pak? Lah kok nyong ngono kartolo nyicit nang kon padha ae. Suwe dadi apa? Wale kaya model sampean iki. Pundi sing ngeten dicandak nembu? Iya, iya, iya. Iya lah yang ngono sik karo. Ya wis, mboten usah taren, sing mboten pantes nggih moro kula tandangi. Iya, iya. Ngerti sing mbantu dek kene sak lawase wisan. Kula tak teng wingking. Iya, iya, iya. Kula nyandak napa? Nyandak aku, Nak. <laughs> kulit cadak-cadakan. <laughs> Iki kari tamu wedok kono ya masuk kono. Waduh masuk. <laughs> Ini nyun sewu lho, Bu. Enggak mm, apa-apa, Nak. Kuwi niki nggih seneng guyon. Iya, Ibu ya seneng nak awakmu ki seneng guyon tambang. Nggih. Ya apa cacamu ndek omah gak ngrasani aku ae ta? Nggih. Wong niku prae niku terus teng omah niku bingung kudu balik mriki iya. mawon. Nggih, kok ketokno aku jarene. Pancene tak arep-arep nduk, aku Caca kamu terus ana sesek. caca kamu dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel rambi kuning niku. Iya dibeto nggih. Lah nek bengi fotone cacakmu ki ya tak gowo ae. Dene dene dene. Napa Pak? Nih kan gak ngombe gak ngelas. Apa sih ono rundingan kok nyaplok ae. Kayak ketelak arek sik ngombe kono lho. Nggih. Hah? Nggih. Karo ngombe nang golek dhewe sih. Bapak ngombe dhewe sih, Pak. Lha kene. Lha kene aku dicuci kartu lho. kene penggawamu wis tak trimo nak. Nggih, tapi matur nuwun. Tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku pancen aku ngenangen cacakmu. Nggih. Engko sampeno ya nak iki dhuwit neno, neno cacakmu terus mari ngono kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kon tak perseni. Lah kok kadane? Alah enggak apa-apa wis tak kanggo tanda mata. Ngaten ta? Iya. Ah, nggih. Terus nggih, cacakmu kepengin arloji tangan. Arloji tangan gampang wong arloji tangane pira regane, Tin? Ngaten ta? Iya, engko omong ngono lek rene ya, Nak. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Mm. Din, kono sok omongan. kaget aku Tangan bapak iku, Mas. Kono iku nyambut gawe ya, tak omong-omongan tok ae. Beres. Kon kok nyekel dhuwit akeh? Iki lak. Iku mang. Lah apa, Mang? Hasile kok. Teko sapa, Mang? Ibu. Ngomong apa, Kon? Tak waras sampean kepinak roji tangan. Lah kok ibu ngekeki lah apa ndira sapa? Ngene jarene ibu cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak ora iya gelem sampean. Kon iku bakal bojomu kok dol ya apa? <laughs> Ya apa sih? Jare Jarene dikongkon komersil. Oh, sing penting iku mangan. Iya. Piro iki tak ijeni? Oh, ya Ha iya. Disambut karo ya. Wis kon situ nih tak garape. <laughs> Iya. Ini, ini, ini, nanda dalan tini, Mang. Pak. Pak ngono, tini gak kepin jam tembok. Mm. Aku ditelu jam tembok. Wong jam wis legrek tawa tawak Dicantakno lho kok dikotakno. Enten apa sih, Pak? Lah apa? Enten apa sampean kok umek? Eh, eh ojo ojo ngrangi. Iku lo dulurmu. Eh, eh, eh, dulurmu ta? Nggih, adik kula, Pak. Temenan? Nggih. Manis are. <laughs> Iya, are. Sampean ada rasa, Ruben. Iya Pak. Ada rasa. Iya, Pak. Terang-terangan man mau ngusuk kula kula lak dulure. Iya, iya. Lah napa sih, Pak? Ngene, ngene. Sampeyan jadi adikmu ya, cok menesel kan. Temenan. Tak peke. Lah apa? Tak peke. Sampai rabi? Iya. Tulah ibu ya nopo? Oh, kalau itu gampang urusan belakang. Cuma kan ngerusak pak gerayu. Wah oh, lah, pak gerayu lah apa. Tiba ngerusak pak gerayu, pak gogol. <laughs> Lah terus kesanggupan sampean ya nopo lek kula sakit ngomong itu ini? Loh, sanggup aku tak kayak duit ya. Loh, duit kok merasa kaya <laughs> kertas. Kaya duit kertas aku merasa. Tunggu-tunggu. Kula mboten mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe. Iya iya cok kuwatir cok kuwatir. Adik kula sampean damel apik napa sampean oret-oret. Lho. Tak dirusak oret-oret iki, Mang. apik. Urusan ibu sampean lho, Pak. Iya gampang. Ya tenun, kawan Ya dhuwit ya. Pinten iki, Pak? Ya 30000. Waduh. Lah pakaian kula ngeten, Pak. Oh, biyen sampean sakniki pancet, Mang. Lah kok njaluk aku sih, Kon? Nun, aku njaluk aku sih. Mboten njaluk, perasaan sampean nyak napa lek kebutuhan sampean kula layani lah terus kebutuhan kula Sok kuwatir, tak tukon telono gol. Menang rombengan, Pak. Lu anyar ah, tak ngono ngono aku takno. Nggih, Pen, kulo sampeaken Ya ya ya ya. wis. Ya wis, ya. Ya wis. Pokoke iki nrimo dhuwit dikelompokno wis 70000 durung persen liyane. Dhuwit jangkep mulih dadi kemanten beres sih. Ya sida saiki meneh mantene meneh. Iya meneh. Apa iya. undangan ta? Iya, iki lak munaware iki lak jange mantup bae. <laughs> Mantu, mantu. Lha iya, Mas. Iya, ya Kae lak rumah samu ngomong apa aku, Mantup ngono. Tak ditakoni wong mantu lah, kok mantup iku. mantu. Iya lah, kok mantup. Rumah saya kena mantup bareng. Sapa sing ngomong mantup? Awakmu. Lho, ngomong apa ya? Kon gak kurung kabar munawar mantup. Lho. Kok <laughs> kawanan iya saiki aku lah iya menawar iku mantu nih takoni wong mantu aja mantu iki bare iki siap sik kan lah iya ngomong aku aku ngomong apa mantu lho Eh, iya ya. Apa kon nggowo apa kon? Ngadu aku. Apa mung? Ngadu apa? Aku. Hmm. Aku kata tukon apa-apa. Apa? Kata tukon blunglon. <laughs> Eh, blunglon sih? Iku lho gambar blunglon blunglon. Gambar. Iya, gambar. Ana ah? aku gambar naga-nagaane. Eh? Heh? Naga. Aja ah, aja naga-nagaan. Apa? Oh, gak apik kemanten di kadu naga iku. Lho, engko ana ana kitingane, ana kitingane. Kiting apa? Kiting naga sastra. <laughs> Apa sastra kok? Apa naga sastra iki? Kok ae terus budal ae nak. Iya terus tuku tuku apa-apa digorono ae. Wis sak ono engko dalan tuku. Iya iya tuku pace digawe pace. <laughs> Iya iya iya. lajeng rabi kula Lang ibu niku ya napa? Soal ibumu gampang, kok tak buake ibumu. Sampe niku maling ngoten, Pak. Aku gak ya apa ya apa. Ibumu iku termasuk wong anjing laut, buka mata tak mulut. Heeh. pun ngoten men dielek-elekaken sampean mboten seneng sampean elek-elekaken. Lho nek aku seneng seneng cuma blenger jan. Babakno. <laughs> Nggih pun kelas 7. Enake ya ojo rame-rame. Nggih. Kon kok kurang seminggu dadi bojoku. Dadi kemanten. Nek ngoten dina minggu sampean mriko kula dadi kemanten. Iya, tak rono ya. Ngoten ta? Saya bisa-bisa. Nggih, pun ali lho Pak. Iki dhuwit gawa nak gitu lho. Iya ya. Nggih, Pak, nggih, saya Iya, iya, iya. Minggu lho kula dadi manten lho. Iya, iya, iya, jek lali. Iku ngomong apa? Gak ngerti lek jange kejeglo oh, ngono. Ayo. Bapak kena tambah maneh rupane, Mas. Lho, Bu. Hah? Ndak pundi kok berani nemen? Eh? Kok berani nemen? Aku jane arisan tapi untungnya aku kepethuk awakmu lho. Lho, ngenten perlu ta? Aku wis biyen lho kepengin ngomong ambek awakmu ki jane lho. Saking awakmu dhewe gak ngerteni karo aku lho lho. Lho, lah adik kula kok tau ngomong terus kangen sampean. Wis diomongi ta? Mpun terus sampean. Nanti aku tak sampaikan yang adekmu aku ngomong dhewe, Kak. Iso lho. Oh, isin ngoten nah. Isin sih lho. Oh, nggih. Terus ya sampean kajengi pados spring petung iku. Eh? Kok masa mau pikiran osok ta? Kok spring petung barang iki? Lah, Dik ngomong apa sih? Iku lho lho, sing tak omongno biyen iko iki lho. Oh, cekake sampean kudu seneng karo kowe. Aku dhewe lek ngerti ta mosok rek lek diladeni kaya ngono tuh mantan Jerakan ki ngladeni pembantu ngono iki. Pembantu mun nggih sik niki. Lah iya, awakmu kejake gak ngerti karo aku. Kula nggih ngerti cuma nggih sulkan, Bu. sulkan, sulkan. Karane sulkan iku sulkan. Lek sampean iki nang bapakmu ngono kaya apa ngono lho, kali ketok-ketok awakmu ae ngono. Nggih pancene biasa lek enten enten gantine ning ngoten niku biasa. Saniki ngeten mawon, lek pancene sampean lah bapak yen apa? Lek bapak yen apa lek sampean? gampang gampang perkara bapakmu tak kipat nih. Dan yo, lek bapak dikipat nolak gulung gemek. Tak ah, perkara bapakmu kok urusan kula. Kula mboten ngrusak pagerayu lho karep sampean dhewe. Pun. Aku sing duweni karep niki. Lek sampean kepengin dadi kemanten kali kula, dina Minggu sampean teng kula, kula dadi kemanten. Ngono lho. Nggih. Oh, yang ngono tepak iki lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disangaken kula. Hmm, tak neno awakmu. Pak pun ngoten ta, Bu? Enggak apa-apa, biasa. Oh, tapi aku merono. Sampeyan tambahi malih, Pak, Bu. Kan kole ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwit kok ditambahi maneh. Matur nuwun sampean titeni, dina Minggu sampean mriku kula dadi kemanten, nggih. Tapi aku merono nggih pakaian kemanten lho ya. Loh, pakaian kemanten. Iya sih. Waduh lah. Delokane lah koyo wong sugih ngoten ya. Lah opo-opo dadi kemanten. Sampean pikir ha ah, sampean mriku macak kemanten iku. Wis tak pikir temen wis. Oh, ah. ya ampun nggih napa terus mbenjing. Kula tinggal Bu nggih. Iya iya siap. Apa? Bala-bala kepak sekolah. Cicil, apa? Waduh, aku nandi kelutusan. Aku nandi kelutusan. Wong wedok pantes ana omah ngurusi rumah tangga. Lah la opo kon kelutusan niku? Iki ngerti ya sampean aku kelutusan kene iki golek sing gano ndek omah sampean. Lah kan omah. Lho, golek kebutuhan iki lho. Butuh apa kon? Terma termasuk wong wedok bawel kon. Dangkal kon. Sampeyan aja golek perkara lho. Lho katelek golek perkara tapi nyatane kon liyane menyalahi tok nang lanang. Kok iso ngomong ngono iku lho buktine sampean sing nyalahi dhewe karo aku ngono kok. Wis saiki ngene ae. Cekak cingrange. Oh. Pokoke cekak cukupe dina iki gak bujuk-bujuk gak apa-apa. Lho. Sampeyan aja ngomong ngono lho. Mesisan korek jono. Iya. Mesisan gak bujuk-bujuk gak oh, apa-apa. Oh, nanti aku pegatan mbek sampean gak apa-apa. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo iya, pegatan saiki. Lho. Dewi dewi, ya pegatan. Mulih mulya kon. Mari kabeh ambe nang. Iya. Gowo apa? Heh. Iki jane ngablok peno iki. Kon jago aku. Lah iki lho tak gawakno iki lho. Oh, kado ta. Iya kado. Wong kado yang ngablok ya kon nggawa. Tak ngebiu awakmu, Pak. Mang wis kebiuan botol aku. Ngomong. Le, kemanten endi? Lah iki ana pakan kemanten. Kene iki Pak, niki lho nggon apa, Pak? Lah iki tak jalukno tolong cacakmu. Lah niki lho nggon apa niki? Lah iki bongkotan telu nik cangkruk. Iya, iku junjungan rene kok dihias, engko dihias. Ya, apa sih? Pak, Pak, duit mlebu pun kata kayak manten kayak ngeten. Lho, duit teko kono iku tetep tak gunakno tapi ginyang utang biyen. <laughs> Gak apa-apa lho, gak apa-apa. Soale lungguan gak apa-apa sing penting dadi kemanten-kemantene. Lho, lho. Eh, ono gendeng eh, iki. Ono gendeng iki lha opo? Iki kemanten nggih, iki kemanten kesasar iki. Lah apa cek nanggap ta iki? Lah iki kula, Pak. Lho ya iki tontonan iki. Semen amen ta. Kok tontonan iki? Kula lah dadi manten asan iki. Eh, lho. Dadi manten. Dadi manten sapa iki? Sampeyan iki dadi kemanten kali sinten? Iki kali Mas Kartolo, Pak. Eh, lho. Napa, Pak? Iki ana kemanten ojo. kemanten jare kan kemantenan karo kon. Angsal anak kula Dini. Sinten? Kartola. Wong Kartola angsal kula kok. Lho Bu ngeten lho Bu. Niki ngomong mulo. Niki sane sedhek kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho kon ngomong jarene minggu aku kon mrene dadi kemanten. Minggu sampe teng kira kula kula dadi kemanten kali sane. Eh kali kali. <laughs> Panas kali sampean. Lho bakal bojo kula sanes adik kula. Lah terus aku kadung maca kaya ngene iki ya apa lho golekno ganti lho mancen lele. Sampeyan pun pegatan sih. Mun kadung pegatan kali bapaknya arek-arek niku. Kerto lho. <laughs> Tak pake dhewek. <laughs> Bapak iku lah. Sampeyan gelem kali bapak nih. Ala ojo ngono lho ya, bapakmu kaya ngono potongane untune. Lho cilik wonge sing dadi lek pancalane arek. Iya. Ojo lemo lah wak seneng. Iya. Dadi kemanten. Dirungkas kok kemanten maneh. Kon kok ru sih? Iya wis ta. Pun ngoten. Kula golaken jodho nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudungi nggih. Wis gak apa-apa ngaku kudung pegatan mbek bapakmu loh Wis iki liyane sampeyan siap-siap. Oh, oh, Lah manten gawa kaset dhewe. Apa lho lho. Gawa tip gawa kaset. Apa lho. Lho, sak mriki sak lho. Pak, Pak, niki niki kemantene dikrukupi niku ujar. Oh ngono ta. Nggih. Panjen adik kula kula ujar lek dadi kemanten dikasih wong sugih kon tak krukupi. Iya iya iya. Sampeyan pun kaget sampeyan anggap bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya sih. Oh, kok. Enggak tum entek biaya akeh. Pun niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Aku nyandhi lo. Iya. Iya. Iya. Aduh, masa lu masalah rek niku tekek Broto Seno niku. Waduh, adik dikrukupi termasuk kemanten lawas. Eh, tak buka rek. Wis meneh tak buka. Tak buka rek. loh Boleh kon ya. Ya, sing ngene iku. Ah, apa penutut mrene iki. Kene. terang tanduk. Lah opo ta? Tolo kene. Bares. Bapakmu sing eh, dulinan sampe tumu ngeten iki ku pringas pringeten lha aku ya balik mas aku mblek pun kena sak mulu iya iya aku tinggal minggat lho aku jadi iya ateni lho lho tin tin bapak ambek kadarno hmm, oleh kartolo nggih cuma bapak takon duit bapak biyen ya opo perkara dhuwit gampang, Pak. Oh, dhuwit sing kadung mlebet iki ya? Iya. saking ibu barang iki. Iya. Nggih. Ya sampe urusan kali moro tuh. <laughs> Kok boleh mendal lho lu sih arek ta? Tanggung jawab sampean Apa? Dhuwit e kali tak. Iya, apa iki, Dik? Lho iku kayahmu ta. Dhuwit e sinten iki? Dwi sinten dwi sinten sampeyan. Ya kok kaya Pak Basman iki. Ya kan dugi kula barang, Pak. Dugi kula, dugi bojo kula ya. Nggih, mpun gopo-gopo urusan dhuwit sampeyan nggih. 70000 mpun iki. Nggih, kula mboten nyelaki 70000. Nggih, puluhan to. Nggih. Mpun kula acara-acara kula sawur-sawuraken. <laughs> Iki ya apa tak lho. Kula melok nyawuri. Sampeyan kok perlu perinciannya. Ah, perinciane dapat apa dhuwit niku? Tumbas sesek niku 12 kebak. Nggih. Bongkotan 18. Lho. marane ngetok kayu niku telung-telung wit niku nggih luwe kula damel tumbas wine wine kedele masalah sampe dikek nopo mbak ngeten persoalan dhuwit mboten urusan kali mertua kali kula nggih nggih perkara bayaran kula ngin sampean potong tiap bulan pinten hmm. terus enten mriku pinten tahun ngeten lho Oh, tembung kok aku lho sani kita tambah cepet soal awang loro tak sing kerja jarene ku kon sanggup. Wis pokoke kok dadi bojone katol aja nyambut gawe omahku gak teko rotok. Kacil kon temenan. Temenan. Urusan duwe lak gampang. Ah. Sing penting kula saged ngrukunaken sampean kali ibu. Oh, ngono ta. cek iso tentrem. Iya, iya, iya. Kon saiki. Nggih, perkara duit diitung mburi niki monggo mangan sak enteni. Nggih. Iya, wis ayo. Meniko bapak dhewe. <laughs> Kirang enak. Iya, iya. Jo Monggo, monggo. Ya, ya, ya.